Rebentão! esse novamente. É Ai. Ai. Já que é pederação, vem louca de bala, maluca de bala, louca de bala, maluca de bala. Oi, toma! Toma! Toma madeira! Oi, toma! Toma! Toma madeirada! Deita na pega! Ai que que ela pega? Oi, senta, ela pega. Ai, que que ela pega? Tá louca de droga, né, filha da puta? É, né? Faz novinha, faz menina, faz novinha. Faz menina, baforou, sentou, um trago, uma mamada, baforou, sentou, um trago, uma mamada. Olha novinha, tu santa na Santa na senta na senta na senta na senta na senta na Canta na vaca, canta na vaca. Olha a novinha, tu senta é. demais. Olha a novinha, tu senta gostosa. Bate tu é. pica na circunferência da bola e do Tá gravando? Tá gravando? É miscelânea Vaneca. Que Bruno Bravo é foda. Cada uma que ele lança é, é um feriado. É federação. Vem louca de bala, maluca de bala, louca de bala, maluca de bala. Oi, toma, toma, toma madeirada. Oi, toma, toma, toma madeirada. Deita na pega, que na pega. Oi, senta na pega, que na pega. Tá louca de droga, né, filha da puta? É, né? Faz novinha pras menina, pras novinha, pras menina, baforou, sentou, um trago, uma mamada, baforou, sentou, um trago, uma mamada, olha novinha, tu senta na senta na senta na senta na senta na senta na senta na senta na senta na senta na senta na senta na senta na senta na olha novinha, tu senta vai Eita menina braba, ela esculacha na dança, ela vem estilo magnata. Eita menina braba, ela esculacha na dança, ela vem estilo magnata. Rebel down. Aquecimento pra ela, pra ela se acabar. Jerry Smith tá mandando, então mulher, vamos lá. Aquecimento pra ela, pra ela se acabar. Jerry Smith tá mandando, então mulher, vamos lá. Faz assim, ó. Vai, vai, vai. Eu fiquei. Eu fiquei. Eu fiquei. Aí tu quer aquecimento, né? Tu quer aquecimento pra rebolar esse bumbum, né? Pode ficar tranquilo que o Jerry Smith vai mandar pra você, tá bom? Vamos assim, ó, ó. Vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, chão, chão. Vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, chão, chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, chão, chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, chão, chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão. braba, ela esculacha na dança, ela vem estilo magnata. Eita, menina braba, ela esculacha na dança, ela vem estilo magnata. Ah! <gasps> <gasps> aquecimento pra ela, pra ela se acabar. Jerry Smith tá mandando, então mulher, vamos lá. Aquecimento pra ela, pra ela se acabar. Jerry Smith tá mandando, então mulher, vamos lá. Olha assim, ó, vai, vai, vai. Eu fiquei. Eu fiquei arrebentando. Perereca, pode parar. Perereca, tem que balançar. Sacode pro lado, pro outro, novinha, jogando essa bunda pro lado de cá. Perereca, não pode parar. Perereca, tem que balançar. Perereca, não pode parar. Perereca, tem que balançar. Vai pra esse ram, vai, vai. Vai pra esse ram, vai, vai. Você é foda, hein? Lá de BH, tá ligado? Pega a visão, vai. W que tá lançando, ela rebola pra mim. A esfrega perereca tipo gênio do Aladim. Ela esfrega, esfrega, ela esfrega perereca, ela esfrega, esfrega ela caramba. aí, vai curtindo aí, se ligando aí. DJ Henrique de Ferraz. Isso, a Globo não mostra. tocando e lançamento eu vou mandar. Os, os DW mandando pra tu, pra novinha que cana se entrega. Desce de, desce de perna aberta, de mão dada com a tua colega. Vai, desce de perna aberta, de mão dada com a tua colega. Desce de, desce de perna aberta, de mão dada com a tua colega. Vai, desce de perna aberta querida empina a polpa que eu sei que a moda pega. A, pa a partir de agora começou esprega, esprega, esprega, esprega, esprega, esprega, esprega. Esprega, começou esprega, esprega. Desce de, desce de perna aberta, de mão dada com a tua colega. Vai, desce de perna aberta, de mão dada de pé na pra querer me provocar. O Tzinho tá tocando e lançamento eu vou mandar. O ZW mandando pra tu, pra novinha que cana se entrega. Desce de, desce de perna aberta, de mão dada com a tua colega, vai. Desce de perna aberta, de mão dada com a tua colega. Desce de, desce de perna aberta, de mão dada com a tua colega, vai. Desce de perna aberta, de mão dada a tua colega. Vai querida, empina a polpa que eu sei que a moda pega. A, pa a partir de agora começou esprega, esprega, esprega, esprega, esprega, esprega, esprega, esprega. Começou esprega, esprega, esprega, esprega, esprega, esprega, esprega, esprega. Começou esprega, esprega. Desce de, desce de perna aberta, de mão dada com a tua colega. Vai, desce de perna aberta. de pé Começou novo duelo, Jerry Smith tá mandando. Começou novo duelo, Nando Deca tá mandando. Morena jogando, loirinha jogando, vai. Parabéns novinha, tu ganhou o troféu do ano. Morena jogando, loirinha jogando. Parabéns novinha, tu ganhou o troféu do ano. Morena jogando, loirinha jogando. Para, parabéns novinha, tu ganhou o troféu do ano. Para, parabéns novinha, tu ganhou o troféu do ano. Para, parabéns novinha, tu ganhou o troféu do ano. Para,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 você é a número Começou novo duelo, Jerry Smith tá mandando. Começou novo duelo, Nando Deca tá mandando. Morena jogando, loirinha jogando, vai. Parabéns novinha, tu ganhou o troféu do ano. Morena jogando, loirinha jogando. Parabéns novinha, tu ganhou o troféu do ano. Morena jogando, loirinha jogando. Para, parabéns novinha, tu ganhou o troféu do ano. Para, parabéns novinha, tu ganhou o troféu do ano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 Rebentão. Rebentão. Mega Paredão Rebentão. O campeão da galera. Rebentão. Mega Paredão Rebentão. O campeão da galera. É, tipo Anitta Downtown. Tá um tal de tremelique na rabeta das meninas. Kika, kika, tipanita. Chama as coleguinhas. Kika, kika, tipanita. Chama as coleguinhas. Dá um tal de tremelique na rabeta das meninas. Kika, kika, tipanita. Chama as coleguinhas. Colega, vai, colega, vai, colega, vai, colega. Vai de perna aberta. Hum! escorrega, vai de vai de perna branca. Escorrega, escorrega, escorrega. Coleguinha. Esse é o DJ GG que solta o beat da parada. Quando ela chega no baile, só bunda que fala. Só bunda que bate palma, só bunda que fala. Peraí, peraí que eu sou milento. Bunda que bunda que bunda que bate palma, só bunda que fala. Só bunda que bate Virei infiel, ah, ah, ah, tô fazendo baguncinha com a tchutchuca no motel. Ah, ah, no motel, ah, ah, no motel. Tô fazendo baguncinha com a tchutchuca no motel. Ah, ah, no motel, ah, ah, no motel. Tô fazendo baguncinha com a tchutchuca no motel. Eita, danadinha! E aí, GG, caçula, é sentiu? Cheirinho de sucesso! ó, ó, e o WM lança nova E vai pra todas as meninas, tá?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 tudo com o DJ, vamos dar uma aceleradinha. E aí, DJ Caçula, sentiu? Cheirinho de. Mega! Mega paredão! baika, baika, bode em pé. Baika, baika, baika, baika, baika, bode em pé. Baika, baika, baika, baika, baika, bode em pé. Se acaba todo se acaba tudo. Vem que eu, vem que o vem que eu, vem, vem que eu piro, tá de pá. Vem que o vem que eu, vem que o vem, vem que o piro, tá de pá. Vem que eu, vem que o vem que eu, vem, vem que eu piro, tá de pá. Vai do, vai do, vai do, vai do, vai do, vai do, vai do chão. Vai do, vai do, vai do, vai do, vai do, vai do, vai do chão. Ela tá no o iPhone, muito louca, preocupada. Encontrou o Haha. Ela senta, ela quica, ela trava em cima do cima do cima do cima do cima do pau. Trava em trava em cima do cima do cima do cima do cima do pau. Trava em trava em cima do cima do cima do cima do cima do pau. Ela fica, ela prende, legal. Lohan, Lohan, esse é o DJ Lohan. cá, vai cá, vai cá, bunda em pé. Vai cá, vai cá, vai cá, vai cá, vai cá, bunda em pé. Vai cá, vai cá, vai cá, vai cá, vai cá, bunda em pé. Você acaba toda, você acaba toda. Vem que eu, vem que eu, vem que eu, vem, vem que eu piro, tá de pé. Vem que eu, vem que eu, vem que eu, vem, vem que eu piro, tá de pé vem que o vem que o vem que o vem vem que o piru tá de vai do vai do vai do vai do vai do vai do vai do chão vai do vai do vai do vai do vai do vai do vai do chão ela dando com o iPhone muito louca preocupada Encontra o Maguinho ela senta ela quica ela trava em cima do cima do cima do cima do cima Vou chamar meu pau de louco e vou meter o louco em você. Tererê, tererê. de louco e Vou meter o louco em você. Tererê, tererê. Eu vou chamar meu pau de louco e vou meter o louco em você. Tererê, tererê. Vou chamar meu pau de louco e vou meter o louco em você. Mas eu não quero um de cada vez. Eu quero todos ao mesmo tempo. Eu quero levar surra de piroca até semana que vem. Eu quero ficar com o queixo pra dentro, que nem Noel Rosa, sabe? Tem que levar saco aqui no queixo sem conseguir falar. Mas tô cansado Quero cu, quero cu, quero cu, eu quero cu, quero cu, quero cu, quero cu, eu quero cu, quero cu, quero cu, quero cu, eu quero cu, quero cu, quero cu, quero cu, eu quero cu. Eu quero tudo de luz acesa. Porque eu quero ver aquele banho de sêmen. Sêmen é o caralho, né, Mara Berta? É porra, né? Banho de porra mesmo, sabe? Porque embaixo do chuveiro a gente fode, fode. Embaixo do chuveiro a gente fode, fode. Ploft, ploft, ploft, ploft, ploft, ploft. É, Berta!